невимовну провину. Гірко ридаючи, вона пригортала дітей, цілувала руки Галині Федотівні. До Андрія не наважувалася навіть наблизитись, знаючи, зрештою, що їхня розлука, їхнє прощання ще попереду, біля поїзда. На вокзалі Ніна сказала Андрієві, мабуть, давно обдумані слова. Ще раз дякую тобі за твою любов. Пам'ятай, я ні в чому не завинила перед тобою. Збережи про мене добру згадку. Поцілувала і пішла, не оглядаючись. Поїзд ще довго стояв, але Ніна не з'явилася ні у вікні, ні в коридорі вагона, а зайти в купе Андрій не посмів. Згодом поїзд таки рушив, блимнувши перед Андрієвими розгубленими очима, червоним стоп-сигналом останнього вагона. Ніна Ващенко поїхала. Андрій Ващенко залишився на спорожнілому пероні. Безтямно дивився вслід поїздові, що з кожною секундою віддалявся від нього, від тихого барашно-вишневого провулка, від рідного міста. З вокзалу додому подався пішки, йшов цілу вічність. На барачно-вишневому біля своєї хвіртки побачив карету швидкої допомоги. Мимоволі подумав, чого б то. Невже за мною? На непередбачене чергування. Мабуть, когось треба замінити. Шофер був незнайомий, і Андрій Степанович, нічого не спитавши, зайшов у хату. Тут зрозумів усе. В хаті господарювала Розалія Самілівна Фрідман, їй допомагала Валя Щербань. Діти полохливо забилися в куток. На своєму ліжку долі лиць, лежала Галина Федотівна. Потилицю зігрівали їй гірчичники. Розалія Самілівна здогадувалася, що Ващенко вже все збагнув, проте пояснила, либонь, для порядку. Видно, перехвилювалася. Кров'яний тиск раптом стрибнув 190 на 110. Хто ж вас викликав? Хтось дзвонив, певно, з таксофона. Це я, несміливо призналася Таня. Андрій Степанович вдячно глянув на дівча, погладив голівку. Підійшов до матері. Вона заспокоювала не хвилюйся, минеться. Лежи спокійно, хвилюєшся ти, а не я. І зовсім даремно. Розалія Самілівна сказала майже все місто знаю. А от що вас доведеться відвідати, не думала. Давно ви живете тут? Все життя, відповів Андрій. Скільки ж у вас кімнат? Розалія Самілівна завжди всім цікавилась. Вісім, невесело пожартував Андрій. Ну, Фрідман звернулася до тані. Скільки ще маєте кімнат, дитинко? Одну, ось там. Ах, здогадалася лікарка. Апартаменти господаря хати. Чи не можна заглянути? Чому ж, будь ласка? Він відчинив двері в кімнату, яка ще сьогодні належала не йому одному. Кімната, як завжди, жила і дихала ніною. Німим портрет стояв на столі. О, зауважила Розалія Саміїлівна, хто це? Одна артистка, спокійно пояснив Андрій Ващенко. Подобається? Ваша сестра? Моя сестра померла, оце її діти. Розумію. Портрет перейшов до валі Щербань. Дівчина дивилася на фото широко розплющеними очима. В її погляді світилася заздрість, смуток і зненависть. Поздравляю вас, Андрію Степановичу, торохкотіла цікава Фрідман. У вас відмінний смак. Валя мовчки поставила фото на стіл. Заворушилася Галина Федотівна. Час було знімати гірчичники. Цим і зайнялася Щербань. Розалія Самілівна розмотувала тонометр, посадила хвору, перевірила кров'яний тиск. Сказала, згортаючи прилад, боюсь, що без ін'єкції не обійтись. Тарас тут ваш син, я можу їхати спокійно. Нас чекають. Нас завжди хто небудь чекає. І до Андрія Степановича, залишити вам розчин магнезії? Залиште. Фрідман звеліла валі. 25% процентний розчин магнезії, три ампули. Валя передала Ващенкові три прозорі скляні бурульки. Він подякував і за тису долоні тендітні ампулки з гострими колючими кінцями. Фрідман подріботіла до дверей. Валентина Щербань за нею. Андрій Степанович залишився з матір'ю. Він заспокоїв схвильовану незвичайною подією Таню, поклав дівчаток спати. Час був досить пізній. Галина Федотівна тихо стогнала, видно, почувала себе недобре. Цей день обійшовся їй нелегко. Що вам, мамо? спитав син. Що зболить? Мати якусь мить мовчала. Згодом відповіла душа болить. Він гадав, що вона має на увазі його халепу, вже хотів заперечувати, переконувати її. Але Галина Федотівна прошепотіла Андрію, коли щось, дай слово, що не покинеш оленчених сиріт. Не турбуйся, мамо, одужуй. Все в нас буде так, як було. Тільки ось фотографію знищу. Мати промовчала.